Ասկերանի շրջանի ուխտասար համայնքը հիմնադրվել է 2004 թվականին, սակայն մինչև համայնքի կազմավորումը գյուղը բնակիչներ ունեցել է, հիմնականում հարևան գյուղերից, ովքեր գնահատելով ուխտասարում երկրագործությամբ զբաղվելու նպաստավոր պայմանները, տեղափոխվել եւ տնտեսություն են ստեղծել այստեղ։ Այսօր գյուղը 51 ծուխ ունի 270 բնակչով, իսկ ամեն մի բնակավայրի կայացման հարցում բնական է, որ առաջնային խնդիրը 4 պատն է, որ պետք է ունենա ընտանիքը։ Միանման, միհարկանի ու կոկիկ տներ տները, որ առաջին հայացքից աչքի են զարնվում Ուխտասարում, կառուցվել են կառավարության կողմից ավելի քան 30 առանձնատուն։ Մնացած տները կառուցված են սեփական ուժերով, որոնց բարբերաբար ավելանում են նորերը, տեղեկացնում է համայնքի ղեկավար Մանվել Պետրոսյանը եւ գյուղի հետ ամուր կապի հարցում կարևորում հենց սեփական ուժերով կառուցելու հանգամանքը։ Այս տարի 3 տան շինարարություն է սկսել, բոլորին անց ուժերը։ Մարդիկ իրենց համար սարք Պետության միջոցներով կառուցվել է նաև համայնքային կենտրոն, որտեղ տեղակայված է նաև բուժկետը։ Գլխավոր խնդիրը, որ տարիներով չլուծված էր մնում, գյուղամիջյան ճանապարհներն էին։ Երեխաները դպրոցքնից կոշիկները անում էին նորեր մտնում այնտեղ վերացավ։ Դաժե կողքի ճանապարհ փակա գրեշել, դեսին ասալ գող ռայս էս կողմից դին շկոլա։ Լավ դրան գյուղապետ առաջի հարցը որոշում արտաբիտ ճանապարհները դեսարտին։ Խնդրի մասին արդեն անցյալ ժամանակով են խոսում, ճանապարհները բարեկարգված են, իսկ գյուղապետի համար նոր խնդիրներ են ուրվագծվում։ Էլի պլանն ունենք, հետագայում որոգման ճյուղն ուզում բարել։ Ինչպես ռոկման, այնպես էլ խմելու ջրը ուղտասարում բավարար է։ Խնդիրը ռոկման ջրի պարագայում համակարգի բարելավման հետ է կապված։ Իսկ ինչ վերաբերում է խմելու ջրին, ներքին ջրացանց կառուցելու անհրաժեշտություն կա, որով կկարգավորվի սպառված ջրի դիմաց վճարների հարցը։ Թումանու ջուրը մշտական կա, առանց փողի։ Առանց փողի։ Ջրաչափել դրած չէ, էլի։ Իսկ այդ բաժանորդային վճարներ էլ չկա։ Չէ, չեն վերցնում։ Բայց ինչի է դա կապված, որ դուք հաղաց։ Դե որտեղ ոթարբանանում հիմնականում ընդհանուր շափաթորյակների ձևով գյուղապետարանի հա։ հաշիվին դեպի վերանորոգում են գյուղացիներ։ Մանվել Պետրոսյանը վստահեցնում է, որ Ուխտասարը առավելություններ ունի՝ կլիման նպաստավոր է թե անասնապահության, թե հողագործության համար, իսկ ասվածին որպես ապացույց է բերում անասնագլխականակի մասին թվերը։ 1500 ոչխար, խոշոր մի 70 գլու խոշոր կա, 200 խոզ։ Խոզ կա այդքան։ Շատ գյուղերում չկա ու կամ եթե կա շատ քիչ է։ Իսկ մթերումը ո՞նց է կազմակերպվում։ Հիմնականում էլ ոնց է մնացած։ Տանեք ասկերան կամ Ստեփանակերտ, հա։ Ծախսերը փակում է դե նայես լասիկի հետ ոնց էս խոսում <laughs> բայց ոչխարները ահա իրանց մի քիչ էշտ է գալիս են մեծ շատ ու անգամ ես գարնալի առնում տանում ես խնդրեմ չի ունի շատ գյուղերում նաև անասնապահությունը խանգարում է երկրագործությանը այսինքն անասունները բարձի թողի վիճակում գնում են այգիները չէ արկելում ան մոտ հերթա դրած կազմակերպում ան հա, կազմակերպում հերթով անասուն տանը պահում են գյուղ մանակ եկել ոչ խոսքաբաց թողած դաժե հավերնել են թագուճակում հա։ որովհետև հասավ այգիները, հասավ ոստանները։ Ստեմ մոտ արգելված այդ պասխորոջակը։ Գյուղի վարելահողերում ազատ տեղ չկա, մշակվում է ամեն մի քառակուսի մետր։ Տնամերձերում ու այգիներում էլ նույնպես արդյունքներից էլ գոհ է գյուղացին։ Դա հերիքում է ռուղացիների եկամուտ, ասենք նորմալ ապրելու համար։ Համատած Ղարաբաղի մնացած նույնս հնարավորություն ունեցած։ Սա աշխատանքի խնդրեմ չկա։ Ուղտասարը երիտասարդ դու աճող գյուղ է վստահեցնում է Մանվել Պետրոսյանը 2015-ին համայնքում ծնվել է 5 երեխա։ Այս տարի արդեն 3 ծնունդ են ունեցել, սակայն մինչև տարեվերջ էլի ծնունդներ կունենանք տեղեկացնում է համայնքի ղեկավարը։ Դպրոցն ունի 33 հաշակերտ, իսկ նախադպրոցական տարիքի երեխաները 20-ն են։ Սրան պետք է ավելացնել նաև այն, որ ուղտասարում ընտանիք կազմելու հերանեկարով ավելի քան 10 երիտասարդ ունեն։ Բազմազավակ մեկ ընտանիքին ավելացել են նաև երկուսը։ Առաջինի համար կառավարությունն արդեն տուն է կառուցել։ Մյուս երկուսն էլ մոտ ժամանակները նույնպես կառավարությունից կստանան տան բանալիններ։ Բելլալալայան այսօր